Nga e premtja një lloj? Ti shkon te mjeku, apo... Apo po e kalon kështu, në këmbë? Të kalon, të kalon. Po pse s'e more pushim sot Altin? Nuk e merr dot pushim, Olta. Ç'të bëj? Ndodh që macet të hypin mbi kokë. Kanë qejf të vinë vërdallë ashtu. Mund edhe të flenë mbi kokën tënde Lori. Dje unë pashë gjënë më të bukur njeri, se ti ti je kështu. Nga këto, vetëm që ishte me thënë drejtën pak isha tek tek liqeni. Mhm. Mm pranë ullirit atje, ku është edhe ajo që jep me ujë me shtambë partizanit mm -hmm. monumenti. Dhe ishin mu aty 5 qen të vegjël, 5 këlysh, kam një foto. Ah. Po ishin shumë të bukur. Ë tre prej tyre bojë mjalti, kurse dy të tjerët ishin të përzier me bojë mjalti edhe të bardhë. Ëh. Mm -hmm. Dukeshin pak si si Beethoven i vogël. Kur është i vogël i kam në celular. Ëh. Mm -hmm. Edhe u afrova aty. Po ishin të rritur, ishin të gjithë domethënë kështu, ishin qartazi qenush, jo qen. të mëdhenj dhe mm. dhe erdhën erdhën që të pestë tek unë edhe më lihnin. Pastaj dëgjoja nga mbrapa që lihte e ëma dhe i ati. Ah, Ajo erdhi pastaj. Erdhi aty e pa e vuri re që unë nuk isha kështu me qëllime të këqija. Ëh. Mm Kështu që vetëm i mblodhi rreth vetes, nuk është se m'u turr mua shumë. Ëh, uh, kontrolloi situatën, si thua? Ata erdhën edhe pastaj shkon pastaj, po është është një zonë e dendur aty me Me pemë ku pothuajse nuk duket, po e di, e di si është puna, më vjen keq vetëm për një gjë, janë 5 qen të vegjël me dy prindërit. Po si do ia bëjnë ata? Se do ishte po, makinat kam frikë. Disa disa ka jo më larg se dje pashë një rast një klysh shumë të vogël që e kishin blerë një familje e kishte mm. blerë para pak kohësh dhe kishte probleme shëndetësore e kishin dërguar në spital dhe e kishin braktisur aty. Kështu që e kishin braktisur në spital. Po. Po nuk e di, duhet të ketë një gjë që që merret me këta qenë të fortë të fuqishëm. Ti ndihmojnë se kam frikë se nëse ata rrinë kështu pesë këlysh aq të vegjël, duke ardhur vërdallë nëpër Tiranë. Ata që i nxjerrin nga shtëpia dhe rrinë në rrugë. Ëh. Ah. Normal. Okej. Okay. Nejse ti çka ke bërë një? Unë jam marrë me kafshët. Me ato kafshët e tua po. Na trego dhe ti. Je, ndërkohë Olta është e vetmja që s'ka asnjë kafshë asnjë gjë. Jo, Altini apo. Kam vetëm një fëmijë. Jo, Altini, Altini ka golfin. Është një lloj gjëje. Merret me të, mund ta lash, mund ta pastrosh, e nxjerr xhiro, po e ka për të del, po, normal. Super. Ehm. Um, Kështu që, megjithatë sot në klubin e mëngjesit miq të dashur do kemi kohë të gjatë për të folur për të gjitha këto, kafshë nga më të ndryshmet. Flasim pak edhe për shkollat sot. Po ti e mban mend shkollën tënde? Po, normal. E mban mend, i mban mend akoma kthesat nëpër korridore për shembull se ku janë banjat e di? Besoj se. Nëse po. mbyll syt për shembull i gjen dot banjat e tetë vjeçares? Nëse nuk kanë ndryshuar asnjë gjë. Po. E zëm se s'ka ndryshuar. Në kat të dytë kanë qenë. Kat dytë kanë po. qenë. Jo, banjat ku kanë qenë? Banjat uh, kanë qenë në kat parë. Okej, po dentistja? Uh, dentistja po në kat parë, po par? jo majtas nga tualetet, po mm, po djathtas. Okej, e mban mend domethënë. Shkollën. Po vendin ku luanit, ku luanit. Okej. Okay. Ne duhet të them, Olta ti e mban mend shkollën? Sigurisht që po. E tetë vjeçares e kam fjalën. Po e mbaj mend. Sa vjet ke qenë atje? Sa vjet? Uh... 9 vjet, 10 vjet sa t'u desh jo, të mbaroje tetë vjeçaren. Uh, në fakt kam bër 4 në një vend dhe 4 në një vend tjetër. Kam pas të ndara. Kështu që i ke i ke kam pas kujtoj. Fillore dhe pastaj ato. Ëm mm. um, Po e mban mend mirë. Sigurisht që po. Kujtime gjëra. Çdo gjë, nuk e di, është një memorie e papar për okay. ato vite. Super. Shkollat. Mm. Ne për shembull un kam qenë te Sabaudin Gabrani dhe në atë kohë Sabaudin Gabrani një pjesë që tani është shkollë, sepse nuk ka qenë aq e madhe sa ç'është, tani është bërë dhe një krah tjetër, i është shtuar një krah shkollës. Edhe është bërë në formë L-je, mm. nuk ka qenë në formë L-je. Aty ka qenë një magazin e vjetër ku mbanin lloj-lloj ku di un tash rraqe të ndryshme nga këto të lagjes. Tabela emulacioni uh, tenda nga këto mm -hmm. partie në verë ta me të kuqe të shkruajtura lloj-lloj gjërash, domethënë zinin pluhur atje. Brenda në magazin, po kjo magazina kishte një port të madhe që binte nga oborri i shkollës, brenda obor, e, e cila ishte gjithmonë e mbyllur. Po ne mund vinim të fërkoheshim pas portës, domethënë sepse ishte në oborr, por nuk hynim dot asnjëherë brenda, se s'ishte pjesë e shkollës ajo mm -hmm. gjë. Mhm. Po ne ishim vetë të lagjes aty dhe kishim gjetur vrima të tjera në kohë të tjera që t'hynim dhe e dinim çka kishte brenda. Megjithatë, ajo portë e madhe shërbente për të luajtur gol në mënyrë fantastike. Sepse ti e di si luhet gol. Pa top. Pa top. Pa top. Mm, po, që do ta prekësh, e kam mësuar. Ndaheshim dy skuadra. Njëra skuadër duhet mbronte këtë portën e madhe. Skuadra tjetër pastaj përhapej. Përhapej, okay, po. Ti kishe qëllim t'i kapje këta, mm -hmm. ose ata të vinin edhe të të preknin portën. Se ai se nuk futesh dot me siguri. Edhe më do ta prekje, edhe të të bënin gol. Mhm. Mm Mbaj mend kështu sa. Se sa kemi pas bërë atje. Dua që të flasim pak për shkollat sot, e ju që jeni në dëgjim na tregoni për shkollat tuaja. Flasim pak edhe për uh, se si kanë ndryshuar tani. E ke dëgjuar këtë projektin ti që janë shkollat në komunitet për shembull Është pak e fshehtë në fakt se është menjëherë aty ku janë kazanët e plehrave. Ah, ti s'e ke parasysh? Pra, po, kazanët e di ku janë. Kazanët e, okay. Atë nga shpia thjesht. Ne duam, ne duam që të kujtojmë pak uh, gjëra që bënim në shkollë, që bëjmë në shkollë. Se mësimet janë vetëm njëra pjesë e atyre që bëhen. Pastaj bëhen edhe shumë gjëra tjera. Misi, sidomos pastrimi pas pas mësimit. No, po, pastrimi i klasës, e vërtetë. Unë kisha ëndrra, sa kohë, vetëm tani po i zbuloj për herë të parë. Me thënë të drejtën. Mendoja që për shembull nëse do të kishim një provim shumë të keq. Mhm. Mm mund ta zija drynin se kishim dyer me dryn, me zift. Po ta mbushim me zift, është ajo s'kanë si ta fusin çelësin, s'kanë si ta hapin drynin. Edhe ngelemi pa mësimin. S'e bëra asnjëherë, sa mbahet, po e kisha në imagjinatë. E ke bërë shumë herë. Që e bëja, po. Çu, mirë, okay. Edhe të tjera do i zbulojmë sot rreth shkollës në Club FM në 104. No no no no no no. Ermal, mjaft bëre si fëmijë 5 vjeç. Në fakt jam 4 vjeç. E po bëhu gati për një qershorin në Teg. Kur do diçka si fëmijë, ka vetëm një vend. Teg, me numrin më të madh të dyqaneve për të vegjlit e çdo moshe. Markat ekskluzive, me gjigantin e lojërave Jumbo dhe me argëtim për secilin. Festa e fëmijëve starton në 26 maj. Ulje në Okaidi, Prenatal, Marcolino, Disney, Original Marines, si dhe oferta në çdo sektor fëmijësh në dyqanet e Teg. 26 maj deri më 1 qershor. Bli me ulje. Në një qershor, dhurojmë 10 biçikleta. Bëj gol dhe fito! Akademia e Sportit ndalon në Teg, bashkë me performancën e balerinave të vogla. Kjo është lumturi. Teg, be happy! Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:15 minuta. Unë jam Blendi këtu me Jerin, e cila është gati të na frymëzojë edhe për ditën e sotme. Pastaj Olta do të na tregojë se si moti do të jetë. Atëherë shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga William Shakespeare dhe është kjo. Nuk dhemb gjuha të thuash fjalë të drejta. Nuk dhemb gjuha të thuash fjalë të drejta. Kam një replikë. Hello. Ajo gjuha prapë nuk dhemb edhe po s'the fjalë të drejta, kështu që si ta kuptoj? Apo s'ka lidhje. Është në mënyrë figurative Lori. Dhe s'të kushton gjë më Lori. Fjala e mirë nuk kushton asgjë. E mirë. Thuaj fjalën e mirë se s'të dhemb gjuha. E vërtetë. Oh. Oh. Ëh. Të në fjalë të mira. Kafshove gjuhën. Përsërite edhe një herë. Nuk dhemb gjuha të thuash fjalë të drejta. Super, faleminderit. Të lutem. Ja ku e keni dhe Oltën tani me motin, miq të dashur, na tregon se si do të jetë sot. 18 gradë është në këto momente, 24 do jetë maksimalja për sot, 55% shanset për shi. Rreth orës Uh, sot është rreth orës 12:00 një e drekës. Rreth orës 12:00 një e drekës, miq të dashur mund të ketë shi sot 55% thotë Olta shanset. 24 temperatura më e lartë gradë Celsius sigurisht. Sepse nesër është 99%. Po. Shiu. A nesër ka shi, ëh? Po. Nesër e enjte, po. Mhm. Shi. Pastaj hapet, kemi fundjavë të bukur. Dëgjova një emision shumë të bukur. Mhm. Njëri, ma kujtove me Shakespeare-in që na tregove sot. Mhm Na solle sot Tam um, Hamleti mm. I vënë si shfaqje Në një burg Në Amerikë diku Kishte një Si të thuash një program teatral mm. atje, Këta ishin të dënuar me shumë vite Domethënë Këta ishin ca çuna shumë të këqij me thënë të drejtën Vrasje, gjëra, kështu gjërash mm -hmm. Kategoria nga 25 vjet brenda domethënë Dhe vinin Hamletin, vinin Hamletin, mirëpo ishin katër personazhe që luanin Hamletin. Jo një. Ishin katër Hamletër, e kupton? Mm -hmm. Që që sepse ka një betejë brenda gjithë ai monologu i famshëm, mm -hmm. dyshimi i tij, është ai ta vras xhajën, mos ta vras xhajën. E të gjitha këto. Por ajo që ishte e bukur ishte që Këta çunat që luanin, këta të gjithë kishin për vrasje. Dhe kishin një vëzhgim mbi mhm. mbi çfarë është të vrasësh që një aktor teatri nuk e ka. Këta kanë marrë jetë njerëzish. E kanë marrë atë vendim që Hamleti përleshet aq shumë. Mhm. Mm për ta marrë, që të vrasë xhaxhanë e vet. Edhe domethënë ishte fantastike si uh, e gjitha si si si koncept. Madje njëri nga ata ishte një kritik arti i jashtëzakonshëm, vetëm që Ishte gjithashtu quhej balena dhe ishte si të thuash babai i burgut, ai kontrollonte gjithçka. Ishte shumë i egër, po. Ëh. Mhm. Dhe ëh, uh, por ai i bënte një kritikë Hamletit, Shakespeare-it vetë. Sigurisht edhe vriste. Ai kishte xhaxhai i vrau babain, iu martua me të ëmën dhe i mori mbretërinë. Ky tani i del fantazma e babait dhe i mhm. thotë që kjo ka ndodhur Hamlet dhe ti duhet të marrësh hak Gjatë im vëlla më ka vrarë dhe më ka marrë fronin që është yti tani më. Dhe dhe Hamleti pastaj përleshet me këtë. Ta vras mos ta vras xhajën, a është a është e vërtetë ajo që i thotë fantazma? Kurse ky kritiku në burg thoshte, po derisa ai e ka besuar që fantazma i ka dalë dhe është fantazma e të atit, Çfarë dyshimi ka më nëse ky e ka bërë vrasjen apo jo? E po pa dyshimin nuk do ishte kryevepër, po jo? se po ta vriste direkt shkurtimisht. Po s'kishte dyshim nëse ti beson që fantazma të ka dalë dhe thotë dëgjo, mua më pra, vrau im vëlla. Lufta e brendshme e njeriut, të gjithë. Jo, sepse ai tashi dyshonte nëse sepse kjo është që të gjesh, që të gjesh dobësi tek pjesa e mhm. Shakespeare-it. Ai dyshonte nëse fantazma po i tregonte të vërtetën. Nëse xhaxhai vërtet e kishte bërë vrasjen apo mos gabonte ky. Po tani derisa fantazma doli dhe ti ke besuar që ke parë të tat të ngrihet nga varri, pastaj të dyshosh në vërtetësinë e fjalëve të tij është është pak eh. Edhe Shakespeare e pranon një kritikë nga burgu, e kupton? S'ka ne kështu. Po gjithsesi, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, E vazhdojmë këtë program miq të dashur në Club FM në 100.4. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1543, ndërroi jetë në moshën 70 vjeçare astronomi polak Nikola Koperniku. Në vitin 1830, filloi shërbimi i parë hekurudhor i udhëtarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1878, U mbajt në Boston gara e parë me biçikleta. Në vitin 1883, hapet pas 14 vjetëve punime ura e Brooklyn në New York. Në vitin 1930, Amy Johnson u bë gruaja e parë e cila fluturoi nga Anglia në Australi. Në vitin 1941, erdhi në jetë këngëtari amerikan Bob Dylan. Në vitin 1958, u formua United Press International si rezultat i bashkimit të United Press dhe International News Service. Në vitin 1967 u shfaq për herë të parë filmi i Elvis Presley me titull Double Trouble. Në vitin 1983 u festua 100 vjetori i hapjes së urës Brooklyn. Në vitin 1999, David Bowie shkroi dhe regjistroi këngën What's Really Happening, këngë e cila u bë pjesë e albumit me titull Hours. Në vitin 2001, Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, kjo është Blind nga Hercules and Love Affair Hey, uh, po shikoj një ngjarje e cila ka tronditur Kinën. Mm. Ka ca ditë që ka oh. ndodhur, por uh, La, ti lajm nga Kina? Gjithsesi është një lajm nga Kina. Është në fakt po lexoj në The New York Times e ka këtë si artikull dhe është këtu Olta, nëse e shikon. Që po. tregon se si një MMA fighter, domethënë njëri nga këta që bëjnë uh, mixed martial arts. Mm -hmm. Siç kishim atë çunin këtu në po. studio. para dy javësh, ë uh, ka mundur një mjeshtër të Tai Chi-së në Kinë dhe se si kjo ndeshje mm -hmm. ka tronditur opinionin publik kinez. Po pse? Sepse ky uh, ky zotëria që bën mixed martial arts quhet Xu Xiaodong. Mm -hmm. Dhe është një njeri që i zotëron uh, këto artet marciale mixed të përziera dhe thot që të gjithë këta mjeshtrat kinezë të tai chi-së e të tai kong, e ku di unë tani, mm -hmm. këto disiplina të ndryshme, janë mashtrusa. Oh. Thot ky. Po Xu Xiaodong, sepse të gjitha këto gjërat janë janë mashtrime, janë për të shitur Janë për të marrë nxënës, janë për të marrë para e për të mësuar këto uh, artet marciale kineze. Thot ai, domethënë, që këta mashtrusat i kanë përdorur vetëm për xhepat e tyre. Dhe thot, unë sfidoj secilin nga mjeshtrat, kushdo qoftë, mm -hmm. të më dalë mua tek për tek. Unë me mixed martial arts, ai me çfarë të dojë, tai chi apo mm. etj etj. Dhe askush nuk po e merrte derisa më në fund njëri nga këta, Wei Lei, ëh, uh. mjeshtri i Tai Chi-së të stilit vetëtim, siç quhet, ta që i mbajnë duart kështu, i mbajnë duart mm. përpjetë, domethënë kur uh, kur luftojnë, i del këtij. Dhe bëhet një video e e, e ndeshjes mes tyre. Mhm. Mm Dhe video është ajo që ka tronditur opinionin publik në Kinë. Mund ne mund ta ndjekim se e kemi, e kemi këtu momentin e, e ndeshjes. Ë, uh, mjeshtri i Tai Chi-së është Wei Lei, është ky qerosi. Kurse ky djali me atlete është djali për cilin po ju flas unë, mm -hmm. që mhm. thotë që të gjithë janë mashtrusa dhe unë me mixed martial arts mund ta provoj këtë nëse ndeshem me secilin prej tyre. Kështu që më në fund ky e ka rastin. Filloi. E merr mjeshtrin përpara, e vë përfund dhe e mbyt me grushta. E griu. 10 sekonda dhe mjeshtri përtokë. Dhe mjeshtri është përtokë. Oh. Dhe ky thot, a ju thashë? Janë gjithë mashtrusa. Wow. Po duhet thënë që ky ishte një vetëtimë e vërtetë. Nëse mjeshtri ishte vetëtima. Jo, ky ishte, jo ah. mjeshtri. Ja se e ke parasysh? Po, po, e mban me shumë për mirë. Mirë, shiko çfarë do të thotë. Ky ishte në fakt një vetëtimë e vërtetë. Video bëhet shumë popullore në Kinë. Ishte shumë i shpejtë. Dhe mm. dhe Ua. Kinezët janë janë përuan kokën i zi. Shiko, këta thonë që ky uh, fyen moralin e arteve marciale, mënyra se si ai është ndeshur, fyen moralin e arteve marciale. Dhe ky çuni tani është i fshehur. Ah. Sepse po ta zënë kanë frikë se do ta Se do ta shqyejnë. Është i fshehur. Pra me teorinë e këtij gjithë filmat që kemi parë bën po. Un un thot un thot ky djali tani thot un u nisa për për të treguar se çfarë mashtrusash janë këta. Mirëpo tani thot jam un ai i cili Është është i kërcënuar. Është e njëjta gjë, ajo zgjat e gjitha vetëm 10 sekonda Jeri. Mm -hmm. E ka grirë. Jo, ja, është. Kështu që ky tani, po, ky djali është fshehur. Është fshehur sepse ë uh, e kërkojnë atje. Sepse thonë që mënyra se si ai u ndesh me mjeshtrin ishte e padrejtë, ishte e pamoralshme. Në fakt nuk i dha kohë mjeshtrit mjaftueshëm. Po. Unë di një rrugë, mund ta rrahë në meditim, po. Pra, dhe vetë ti madje që do të grumbullohet një shiu. O Blendi, unë di njërin që mund ta rrahë këtë që rrahu mjeshtrin. A thua? Po. Me çfarë? Me dërrasa? Jo, është shqiptar. Dërrasa. Është ndoshta? Është ministri i brendshëm. Ministri i brendshëm. Po. Ai rreh gjithë ta, mendoj. Po. Ai, kam pa një video të atij puç botë. Jeri. Mhm. Mm Çfarë na tregon? Shumë gjëra, nëse do. Sigurisht. Një histori e bukur që mua më ka tërhequr vëmendjen dje gjatë pasdites. Ishte një studente e inxhinierisë 24 vjeç nga Brazili, e ka emrin Rebecca Brands, e cila Thashë do të thoshe nga Berati për një moment? Jo, jo, jo, nga Berati. E cila kishte ndarë datën e saj të martesës por në momentin që duhet të festonte festën e beqarisë, siç bëjnë të gjitha vajzat. Jo, të gjitha jo. Kuptoi. Njoh ca vajza unë që s- Okej, okay, një pjesë e Thonë, mirë e nuk tyre, më e pëlqen, kanë thonë, traditë. është- Është një brutalitet thon ca edhe nuk më pëlqen. Po pjesa më e madhe e tyre e festojnë, Po, të paktën sigurisht. jashtë, nuk e di në Shqipëri. Tan tan tan. Dhe tan. vuri re diçka Blendi, që në klasën e saj prej disa vitesh tani më, Mm. ishin 60 nxënës, midis tyre ishin vetëm 4 vajza, duke përfshirë dhe vajzën, Mm. Rebekën, dhe pjesa tjetër ishin vetëm çuna. Dhe kjo kuptoi që në fakt kishte miqësi më shumë me djemtë sesa me tre vajzat e tjera të klasës. Kështu që ngaqë donte ta festonte festën e saj të beqarisë dhe në mungesë të vajzave, ajo ka ftuar të gjithë shokët e saj. Po mirë, shumë mirë, mund ta bëjë. Domethënë, ata kanë kaluar momente shumë interesante. Pra festa e beqarisë janë është kjo vajza me djem. Ah, shikoji. Po. Ka bërë dhe foto domethënë. Ka bërë dhe foto. Po mirë, këta i ka veshur me mm. Kjo ka veshur këta sikur të ishin goca. Në fakt dhe gjithë sjellja është ashtu sepse janë kujdesur për pamjen e tyre. Po, po, po. Duke veshur duke vendosur kastraveca tek pjesa e syve, mhm. duke u marrë me grimin. Është mirë, mirë, siç do të bënin vajzat. Ishte ishte gallat gjithsesi. Ide lezet. E çfarë ju bën juve kaq kaq për të qeshur goca? Kur Mund të jetë interesante. Kur çunat bëjnë kështu kot. Po shikoji, ata kanë bërë diçka të mirë, kanë janë munduar që të festojnë. Paskan rruar dhe këmbët bash. Po, po. që të festojnë hmm. festën e beqarisë. E paskan marrë shumë seriozisht. Është shumë bukur kanë bërë. Faleminderit Jeri. Të lutem. Okej. Okay. 7:39 minuta në këto momente miq të dashur në Club FM në 100.4 ne anagramën e kemi pothuajse gati kur të kthehemi nga Ora është 7:42 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së. Ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo të ndodheni. Ndërkohë jemi gati për anagramën. Jemi gati. Anagrama në klubin e mëngjesit. Eri je gati? Gati. Anagrama është Kali. Mhm. Mm me top. Kali me top. Një kal, po. Po, e shoh. Kali me top. 0-69-20-7-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Kali me top Olta për çfarë luajmë? Për një kontrol të plot mjekësor nga spitali Amerikan E bëra një çikë siluetë kështu Wow, sa bukur mm -hmm. Po është me top, është duke mbajtur topin me, me këmbë K A L I M E T O P. Mhm. Okej. Okej. Dakor. Kali me top. Ha. Çfarë mendon? Hiç. S'e gjej dot. Ah. Ah. Bëjmë edhe një pyetje nga aktualiteti dhe e mbyllim këtë pjesë. Tum tum tum tum tum. Miq të dashur. Në cilin fshat të Shqipërisë ndodhi dje nëse e keni dëgjuar mm. që dy veta u vranë për një vend parkimi Jo. Si si si. Edhe një i tretë u plagos? Jo. Oj oj. O po po. Po. Për një parkim makine. Sipas mediave, në fshat, që ka dhe vend do thosha unë tani pra. se për parkim po për parkimin e një makine aty apo këtu pse e lë ti atje pse e lë unë këtu? Do bëj këtu te lagja ime pastaj. Po mendoja dje me, me të drejtën ironinë e kësaj e tmerrshme. Dy jetë njerëzish, një vend parkimi, ë uh, dhe një i tretë i plagosur. Po ai që i ndante me siguri. Po. Ndoshta. Po. Kishin vendosur ta zgjidhnin se thanë jo më jo me që këta u vranë të dy domethënë. U vranë të dy po. Kjo të paktën po, u mbyll, u mbyll një remi shef. Mhm. Krim pasioni. Për një vend. Krim pasioni po. Seriozisht. Mm, mm, mm, për parkim pra. Paskan qenë shumë të gjaknxehtë. Kam përshtypjen unë që ai ka qenë sebebi, po duam të dimë se ku ka ndodhur për ju që doni të merrni pjesë në lojërat tona. Do ta përmendja edhe për një për për kumtin që mban, si e dëgjon si titull. Thua, a ka mënyra të tjera për të zgjidhur gjërat? Përveçse me vdekje? Kthehem pas pak, klubin e mëngjesit në Club FM. Kur duelet dashurie. Mund të bëhesh në fakt duelet dikur kanë qenë edhe për një fjalë goje. Mirë, mirë, dakor, dakor, po flas. Jo, unë të po të hidhja dorezën, s'kishe zgjidhje vëlla. Ose ndryshe do zhdukesh nga ky qytet. Se s'kishe më fytyrë dilje përjashta. Kanë hedhur dorezën, s'ke dalë në në duel. Burrat kshu vriteshin, po kam përshtypjen unë që ka një arsye pse i ndryshuam këto gjëra. Edhe kjo nuk do të ketë qenë me doreza dhe me çudi e madh. Edhe jo për parkimin e kalit. Kali me top është anagrama për ditën e sotme në klubin e mëngjesit. Ju na ktheni përgjigjen e pyetjes nga aktualiteti, ne kthehemi mbas pak me më shumë dhe Katy Perry. Ju a premtojmë. Oh. Nesër, pas nesër, deri të dielën në teatrin mhm. kombëtar dhe është një super shfaqje Lucrecia Borgia, më thashë. E kështu, për ju që e ndiqni Facebookun nga celulari, telefoni etj etj ka pasur tani edhe një përplasje midis ë uh, uh, ish kryeministrit Berisha mm. dhe dhe statuset e tij në Facebook dhe po themi të vërtetës në në përgjithësi që ë uh, me atë me një montazh që duket sikur është një një screenshot, po, e quajmë screenshot mm -hmm. nga nga Facebooku kam përshtypjen unë i Lali Erit, siç e quan edhe ai veten. ë uh, Lali Eri ka vendosur një foto me një tren. Me me trenin që është jo, nuk është kjo fotoja që ka vendosur Lali Eri, kjo është fotomontazhi. Me një tren, trenin që kanë vendosur bashkia më në fund. Një vit më vonë, se sa u mm. bë, e ke parasysh ishte u hapën me një qershor, kam përshtypjen unë vjet ato. Tam. Lodrat, treni akoma s'është nisur. Ah, Kështu që po, Lali Eri është është një qershor. Është një 10 muaj me vonesë me trenin. Por më në fund treni po vjen dhe Lali Eri ka vënë një çuf çuf Ka vënë një tren mhm. të vogël kështu dhe ka nxjerr foto nga nga fotograf, foto e liqenit të një treni me logo të bashkisë Tiranë Tam. që do të uh, rrotullohet atje vërdallë te diga. Kam përshtypjen unë atë parkun në vendin e gabuar. Po gjithsesi, ëm um, Se unë vazhdoj t'i qëndroj asaj që parku është në vendin e gabuar dhe treni do bëj zhurmë dhe s'duhet ishte atje, po kjo është tjetër punë, këto janë bindjet e mia personale. Kjo ka të bëjë me me fotomontazhin. Tani dikush, diku, edhe kjo është shumë e thjeshtë sepse sepse ngaqë të jep ato format katrore, Facebookut ti thjesht ndron foton e trenit me logon e bashkisë dhe vë një foto tjetër. Mm -hmm. Por ruan pastaj fotografinë e Lali Erit dhe çfarë ka shkruajtur Lali Eri atje dhe ato ato timestampat që thotë yesterday ora 12:44 pm kur e ka mm -hmm. vendosur ai e këto. Dhe kanë vendosur foton e një treni tjetër që është ky treni i fëmijëve e që quhet në parkun e pa në parkun jo të jo të përshtatshëm, kështu quhet, e quhet parku i fëmijëve jo i përshtatshëm, që ka qenë në Poloni. Ku treni duket si një penis gjigand, përmes të cilit sepse është në fakt, e di çfarë është ajo? Është një rrëshqice. Dhe fëmijët rrëshqasin përmes saj dhe kur dalin, dalin atje duken si spermatozoidë të vegjël që dalin mm -hmm. prej andej kur, kur dalin në fund, se hapet, ajo është si, si tip gome Ka dhe një po. video të saj, kam përshtypjen që kjo është xhiruar në Poloni A diku diku në Europën qendrore para sa vjetësh. Mhm. Mm Edhe dhe janë këto pra, këto quhen, këto janë ato që quhen fake news. Këto janë ato që quhen fake news, që uh, përhapen me një shpresë. Sepse përhapen po, patjetër. Po e ka vënë edhe ish kryeministri pra në faqen e tij dhe nuk është oh, në fakt. E kanë ndarë një 60 herë, ka oh, njerëz oh. që komentojnë. Ka nga ata që e kanë treguar, edhe kanë sharë, kanë tani Ca shajnë Saliun se i thonë ti ti po e vë këtë, se ai s'e ka vënë, po e ke vënë ti. E kanë vënë sa ti. Ku ti mund tani? E mua më vjen keq për njerëzit që që fenomenin e e e përhapjes informacionit të rremë. Të rremë, është gënjeshtër. Është është nga ato 10 urdhëresat që na dërgoi Zoti i Madh përmes Mojsiut, një nga ato ishte një një nga 10 është mos gënje. Është shumë e rëndë. Gënjeshtra është gënjeshtra, nuk e di. Ka njerëz që e hanë këtu në Shqipëri e lëpin, shtrihen me të, flenë me të, parfumosen me të. E kupton edhe gënjeshtrën e kanë. Po çfarë fytyre ka burri kur kur gënjen vazhdimisht edhe nuk i bën syri tërr. Mua këta njerëz më kallin krupën. Ma kthejnë stomakun mbrapsht. Më bëjnë të vjell. Dhe ka njerëz, dhe jam i sigurt zoti Berisha është është mashtruar. Kush ia ka dërguar këta qytetarët? Ushtarët digjitalë edhe ia kanë ashtu. Po duhet ta largojë nga Facebooku i vet sepse e mban atje. Gjithsesi, vazhdon ta mbajë tani po ta shikosh. Dhe ajo foto është një foto e rreme. Është një nga ato që Zoti i Madh lart na tha mos gënje dhe Zoti Berisha vazhdon të gënjejë në Facebookun e tij. Ja mos në Facebook është ka problem. S'më vjen keq për, s'më vjen keq për Lali Erin në kuptimin se se Lali Erit vetëm ia shtojnë pikët duke duke ka plot për ta kritikuar, po të sajosh gjëra për ta kritikuar, të zhbën ty, të zhbën me kritika reale dhe jo me gjëra të po, paqena. Po e zhbën kritikuesin, një kritikus fraksion mashtrues Për mua është zero. Një kritikus i cili i përmbahet të vërtetës dhe e kritikon qenësisht mbi gjërat që janë për t'u kritikuar dhe nuk shtrihet në gënjeshtër edhe në mashtrim për ta kritikuar, atëherë ka vlerë. Po kritikus, fraksion mashtrues, sikur nuk vlen për gjithë këta që e përhapin dhe bëjnë kështu gjërash. Dhe ky është vetëm një, edhe është është edhe i shëmtuar kështu si si pamje po ta shikosh. Po sa tjera ka? Ne duhet t'i ruhemi kësaj, se pastaj çfarë na ndan nga e vërteta, Një mesazh në 069 20 70 222. 069 20 70 222. Kali me top, kali me top, kali me top. Mhm. Mm Okej. Okay. Jeri, njëri ndër ushqimet më të shijshme, më të ushqyeshme e më të përhapura në gjithë botën, edhe këtu në Shqipëri është veza. E ti e di që në këtë periudhë sidomos që është pranverë njerëzit duan që të blejnë edhe ato që janë vezët e fshatit. E ke mhm. parasysh mm -hmm. që të vijnë vezët e fshatit? A ke vezë fshati? A kanë ata i mbledhin me qese nga 10 nga. Dhe sigurisht që veza e fshatit ka edhe çmim më të lartë sepse është më i rrallë si produkt edhe mm -hmm. nuk ka shumë nga këto. Por ka edhe një gjë tjetër që duhet të dim. Edhe që para se ta marrin vezën si vezë fshati, Nëse nuk e dimë se ku pula ka ngrënë, si pula ka ngrënë, çfarë pula ka mm. ngrënë, mm. uh, kur është bërë veza, ku është bërë veza, kushtet higjieniko-sanitare të bërjes së vezës, çfarë ushqimi është dhënë asaj pule për ta bërë atë vezë etj etj etj. Gjithë ato ka një dyshim të madh gjithmonë. Ka, ka një mister mm -hmm. që mhm. që disa njerëz e marrin përsipër thonë hajt mo, shkoi ku shkoi. Disa njerëz nuk e marrin përsipër sepse thonë që edhe këto janë të rëndësishme. Po ju themi që vetëm AIBA për sa i përket kontrollit automatik, laboratorit automatik të kontrollit të cilësisë së ushqimit të pulave, të higjienës së qëndrimit të pulave, të garanti, garancisë se omega 3, përbërësi omega 3, aminoacidi shumë i nevojshëm, e shumë i mirë, është 10-fish i lartë në mm. vezët e AIBA-s. Kjo është një garanci. Dhe kjo është e sigurt. Vezët e fshatit mund të jenë shumë të mira. Vetëm duhet të dish ekzaktësisht se ku i ke marrë. Kurse ne, për gjithë ne të tjerët që nuk i njojmë katunarët me emër domosdoshmërisht, e mirë do ishte të kesh miq në fshat, në katund që të ndihmojnë me këta, por uh, kur nuk e di, pastaj ke një garanci që është, është kompania AIBA dhe vezët që AIBA prodhon të shkëlqyera për fëmijët, për të rriturit, për pleqtë, për të gjithë. Me të gjithë ato nutrientë që veza i ka e për cilat veza mbart vlerë. Mirë, ëm um, shkojmë më tutje në klubin e mëngjesit, se na u hap oreksi. Po shikoja pak në lajmet. Ka filluar ndonjë fushatë. Reklamat falas. E keni dëgjuar këtë apo jo? Po. Reklamat falas janë çfarë kanë shqetësuar shumë edhe pronarë të mediave madje. Me të drejtë. Shoqata e mediave, që kam përshtypjen është uh, një shoqatë ku bëjnë pjesë pronarët e mediave. Mhm. Mm Aleksandër Frangaj, domethënë, kjo kategoria. Jo të gazetarëve, këto janë shoqatat e mediave, janë shoqatat e pronarëve. Ë, uh, e kanë quajtur ligjin antikushtetues. Duke thënë se kjo që janë duke bërë ë, këta njerëz me këtë ligj. Është njësoj sikur t'i kërkosh dikujt që të vetmin aktivitet privat që ka, të vetmin mall që shet, ajrin në këtë rast, kohën televizive, mm -hmm. siç e quajmë ndryshe, ta japi falas. Edhe është dhe nuk është normale, ëh. Tek e fundit. Se nëse ti ke nevojë për produkt, sigur, duhet të si... paguash për produktin. Po. Se. Po këtë e kanë bërë me ligj pra që unë nuk paguaj për këtë produkt. Ti këtë produkt unë ta marr falas, se po, është. Unë ta çojn te shteti aty edhe t'i luajn gjithë aty, si të PD, si të PS. Tek shteti, po s'i shikon njeri pasaj? Po pra, po te privati s'mund t'i futesh shoku thua s'na luaj këtë gjentime. S'ka kuptim. Jo po mund ta bësh me ligj, prandaj unë ta fus me ligj thotë ai, nuk ta fus pa ligj. Tani edhe ligjet në fakt kur bëhen zakonisht duhet të kalojnë një proces që shkon në komision të ligjeve, domethënë aty mm. aty farkëtohen, ndryshohen, njëri fut një fjalë tjetri thotë ta bëjmë kështu, ta bëjmë ashtu, vin këto grupet e interesit, po jo shiko se keni harruar këtë. Edhe mbas kjo është ideja që njerëzit rrinë e përplasin kokën një farë kohë atje derisa del një version i ligjit. Mm që i kënaq të gjithë thon po ok, tani më në fund e kemi një gjë. Dhe ky pastaj shkon në parlament, atje votohet dhe bëhet ligj. Mhm, po ky proces mund të marrë edhe muaj ndonjëherë derisa ti të arrish që ligji t'ia vlejë se duhet s'e bën dot kurse ky ligj është bërë për një masdite. Ky ligj është bërë tak tak tak tak tak nga një person ndoshta e ka shkruar atë, e kanë aprovuar atje, domethënë as komisionet s'janë marrë me këtë, as shoqëri. Tani nëse bëhet kjo, atëherë biznesit duhet t'i falen taksat, sepse një biznes privat paguan shumë taksa po, dhe pra. aq sa ata kërkojnë që shpesh herë rrisin këtë gjë. Tani logjika që duhet që ti mos i paguash taksat. Kam përshtypjen që logjika që ata kanë dashur të përdorin është se se kjo kjo i bën fushatat e shtrenjta. Po, po s'mund ta bëjmë privatit direkt. Jo, jam dakord në kuptimin që është sigurt ti t'i thuash dikujt për shembull që që shet vezë që ne meqë jemi në politikë, ne të PD-s dhe të PS-s, do t'i marrim. Edhe gjithë gjithë sa janë deputetë, domethënë, vijnë dhe i marrin falas vezët, nuk po. paguajnë, e kupton? S'ka kuptim. Gjithë të tjerë do paguajnë sigurisht. Vodafone, mm, T-Mobile, mm. Albtelecom, kush janë që që reklamojnë, por ne PD, PS, LSI, ne nuk paguajmë. Ne e kemi qyl, është ligji. Mirë Blend, mirë shumë. A na e tregon dot trafikun Eldi Merolli për 1 minutë? Patjetër Blendi, më okay. situata sot dominon me trafik normal, pak në dy akset kryesore qendrore me drejtim qendrën e Tiranës, rruga e Durrësit dhe rruga e Kavajës, janë pozitive pa trafik, ndërkohë që kemi fluks të rënduar në rrugën e Elbasanit, pjesa që lidh drejt sheshit Bush, pra drejt zonës parlamentit, ndërkohë që unaza ka trafik normal, unaza poshtë me një Një vështirësi lëvizje Sulejman Delvina nga Komuna e Parisit drejt urës Vasil Shanto ka pak fluks të rënduar trafiku nga ish stacioni fundit Tiranës së Re drejt pallatit me shigjeta Muhamet Gjollesha dhe vazhdimi drejt Zogut Zi të gjithë krahët me drejtim qendrën janë pa trafik besoj Blendi po jemi drejt fundit të shkollave Dhe normalisht dhe dihet që zakonisht kur janë fundi kalamajt dhe nuk shkojnë në shkollë dhe nuk shoqërohen me mjete nga prindrit dhe ndihet er ndihet jashtëzakonisht hapësira në mëngjes pak në 7:30 deri në 8 unë kam mësuar vet nuk paraqet shumë vështirsi Tirana me gjithë monitorimin e kamerave qarkullon shumë pa trafik domethënë lirshëm bënim vrap nga mbrapa, por ka ndryshuar shumë nga mbrapa, sepse është ndërtuar një fushë tenisi mjaft e bukur, pastaj në një godinë të vogël atje ku në fillim strehohej një transformator, ka ndodhur një ndryshim rrënjësor, që ti ma tregove para dy ditësh dhe më le pa fjalë. Më trego pak për gjithë këtë. Ë, uh, mirëmëngjesi edhe një herë. Meqë nisëm me shkolla s'më kujtove këtë detajin e dentistit, e kisha mm. harruar fare që ne kemi pas dhe dentist në shkollë. Ka qenë çikë e dhimbshme aty kur vinte ai moment i vizitës, por oh. gjithsesi ka qenë aty. Kështu që kemi jetuar në shok të tillë kur vinte kur vinte dentisti që na merrte. Jo realisht tani që po vija këtu për ke ju, ndesha nipin me mbesën që po iknin në shkollë dhe ishte kënaqësi e madhe ashtu ishin më mbushën me shumë dashuri edhe shpesh herë je kështu i lodhur nga jeta thua. Po përtoj ta bëj këtë e këtë po e le për nesër kur shef këto e që janë janë janë motivimi i madh mm -hmm. për mhm. për të çu para gjërat që i ke nis me bë. Tani më tregon pak për këtë që keni bërë tek tek shkolla, si funksionon e gjitha një si si vjen kjo? Tani tani kshu si rezyme një herë, un kam kohë që kam dashur të jem aktiv me tenisin në Tiranë, Kam pas shkuar që në kohën e zotit Lulzim Basha në bashkinë e Tiranës, duke kërkuar mundësinë e aksesit ke fushat ke Shallvaret për të kriju një... Ti shkove 20 vjet që po, të shkuat... Po. Sepse ishin mundësitë aty, u bë një buxhet, u krijua një projekt që mund të transformohej rrënjësisht ai ambient. Uh, u pritëm në takim kështu me ato, me kortezitë e rastit, por realisht nuk është se patëm nai, nai, nai rezultat. Uh, kur erdhi Erion Veliaj pastaj si kryetar bashkie, prap un insistova në takim. Kime atë tanë ti. Un qoftë me. Shkoj takon të gjithë domosdoshmë. Duke bezdisur njerëzit, po, po nëse për një motiv, për një motiv po, interesante dhe Erioni fatmirësisht u tregua shumë i ndjeshëm ndaj këtij projekti, nuk Kishte ça bënte aty me rrethanat ke Shallvaret se janë është një situatë me Federatën Shqiptare Tenisit dhe i i mëshoi kësaj idesë së promovimit të tenisit nëpër gjimnazet e Tiranës dhe deri tani ka realizuar kompleksin me fusha ke Petro Nini ku mhm. përfshin mm -hmm. dhe këtë fushën e tenisit që është vërtet në standarde shumë të mira Është bërë fusha ke shkolla Mihal Grameno në mos gaboj, mm -hmm. gjithashtu fushë tenisi, vazhdojnë me këto projekte duke bërë ambientet sportive funksionale në gjimnazet e Tiranës. Dhe fatmirësisht po përfitojmë edhe komuniteti nga kjo, sepse mm -hmm. që kur është bërë fusha, nga janari deri tani, Ne po po po stërvitim aty, po. Shkoj që po stërvisni këtë gocën, më shumë që i bie topi tenisit në kokë. Po, kjo është është dekoruesja Eri Daka, të cilën duhet ta falenderoj se ka bërë vërtet një ambient shumë interesant. Është kuruar vërtet me shumë shije. Po, unë se unë hyra atë. Mhm. Domethënë çfarë ndodh. Kanë bërë këtë mbrapa shkollës Petro Nini, është edhe kjo godina ku kanë strehuar transformatorin, cilën Cilin këta e kanë e kanë strehuar brenda një kamufluar, e kanë kamufluar në, shumë bukur, është mhm. brenda në zyrë, por nuk është i vënë në punë, kështu që është i qetë, por por e kanë bërë aq bukur ambientin, aq cool, domethënë këto me ato paletat e me ato ngjyrat e me lulet e me gjërat. Mhm. Kështu mm -hmm. që edhe fusha vetë është e tillë. Po kush mund të vijë atje? Në dhe kur mund të vijë? Atëherë Duke filluar nga e hëna tjetër, ne mundësitë i kemi më të mëdha, sepse duke qenë se shkolla mbaron programin mësimor, ne mund të stërvitim aty gjatë gjithë ditës. Sepse tani është pasdite, kur s'ka nxënës. Tani ne mbas orës 2 mm. kur mm. mbaron mësimi, sigurisht ne marrim për marrim administrimin e ambienteve, aty fillojmë stërvitjen, por gjithsesi Kemi një mundësi kohe relativisht të shkurtur në dispozicion, tani që u zgjat dita diçka më mirë, mm. por nga e hëna tjetër që mbaron mësimi do fillojmë stërvitjen që në mëngjes, edhe kjo do jetë një, si me thënë, një një diçka pozitive për ne. Kemi filluar shumë jashtë mase tani me kurset me me fëmijët, mm. sepse realisht unë në dy linja e kam ndarë Uh, Sepse unë e di që ti e ke me qejf e je nga po nga njerëzit e pakët, le ta themi Ari, e tenisi është, nuk është uh, si është futbolli apo apo gjëra mhm. të tjera, jo, është pak sport elitar në fund. Jo vetëm aq, por është shumë sport i komplikuar. Mm. Do të thotë që do shumë koordinim, është një sport, është gati një është një shkencë për mendimin tim. A kupton se futbolli ka shumë variacione brenda fushës, është i fushë shumë e madhe, ka shumë njerëz që luajnë, krijojnë situata shumë të ndryshme. Në tenis është është një lloj shkence, sepse mm. janë dy veta që përballen me kushte të barabarta me një fushë të vijëzuar aty ku detajin e ndan milimetri, por përgjithësisht është Pastaj ka kaq shumë teknikë, ka kaq shumë teknikë. Do po. forcë, do shpejtësi. Edhe që do të jesh shumë shumë e shikojmë këta Djokovicët e, e këta po, Federerët e këta domethënë. Më ke pyetur për tenisin shqiptar të bëjmë paralelizëm ne këtu në Shqipëri, jemi sigurisht më mirë me ç'kemi qenë, Unë vazhdoj e shoh i çik të zymtë situatën duke qenë se pritshmëritë e mia janë vërtet më të larta dhe duke parë pritshmëritë realiteti nuk përputhet me to, por nuk ja vlen me u anku kot, unë jo, kam jo. marrë përsipër që të bëj atë aq sa më takon, aq sa mundem të bëj në këtë drejtim, por besoj perspektiva do jetë më e bukur, ndërsa bëjmë kështu një rezume të përgjithshme mm. për tenisin botëror aktualisht po jetojmë momente shumë ekzaltuese, shumë të bukura sepse përveç se Janë dyshja e vjetër e që ka dominuar tenisin botëror, Federer, Nadal, Fedal që quhet, që janë rikthyer fuqishëm këtë vit duke dominuar tenisin botëror. Çudi e madhe po ndodh, po. Sigurisht, është është shumë interesant, por nuk dua të thellojmë shumë në këtë anë teknike. Pastaj është Andy Murray me me Djokovic që janë brezi 4-5 vjet pas tyre, por që janë dhe këta një dyshe shumë serioze tenistësh me me aftësi të të vërtet admirueshme, Dhe ça e bën edhe më të bukur këtë situatë panoramën tenistike është që jo më shumë se dy javë të fundit kemi fituar dy tenistë që kanë qenë realisht aty që është Dominic Thiem, austriaku Dominic Thiem, vetëm 23 vjeç dhe mbi të gjitha Alexander Zverev, gjermani 20 vjeçar që mundi në finale Djokovicin tani në Romë të dielën. Që janë shumë premtues për 10 mm, vjetët e ardhshme të tenisit. Për ne adhuruesit e tenisit është vërtet një Situatë shumë interesante se përveç asaj gardës së përgjithshme Nishikori, Del Potro, Dimitrov që janë dhjetëshja e parë e tenisit që luajnë në ato ritmet e tyre me ke kurba e ulje ngritjeve, kanë ardhur kjo dyshja e re, është rikthyer dyshja e vjetër dhe dyshja si me thënë që ishte solide numri 1 dhe 2 Andy Murray dhe Djoko që ndërrojnë vendet, janë duke Janë duke janë janë një gjashtë, tre breza ashtu në çifte që po luftojnë e kanë bërë shumë interesant. Zakonisht ka gjithmonë ka tenista të mirë, po po jo jo gjashtë përnjëherë, jo gjashtë në të njëjtin moment që që shkëlqejnë njësoj domethënë dhe dhe që okay, e kuptoj se si ajo eksiton fansat. Bile dje në këto faqet që ka unë po shifja e thoshte kush është numri yt i numri yt numri 1 i preferuar i, mm -hmm. i, i të gjitha kohërave dhe ishte ishin renditur ato në një rend linear kështu dhe kur i shifja me interes ato vërtet që ky 10 vjeçari i fundit ka prodhuar tenistë shumë interesantë. E jo vetëm tek po meshkujt, eh, po edhe tek mhm. eh, absolutisht edhe tek femrat patjetër. Motrat Williams e gjithë ato. Femrat është pak më më delikate situata se duke qenë se tenisi është 50% është një lojë mentale dhe kam përshtypje që femrat nuk është se uh, teknikisht nuk e kanë bërë këtë rritjen ose kapërcimin, por ndoshta psikologjikisht janë akoma një çikë më pak luftarake në krahasim me mm. meshkujt. Ke meshkujt ka arritur e kanë futur konkurrencën E kanë e kanë bërë e kanë bërë vërtet solide sigur. Është pak pak sport si po se është sport individual. Bile bile nëse do edhe teknikisht është totalisht i boksit. Nëse arrin që tenistët luajnë si boksierë, për shembull Muhamed Ali do kish qenë një tenist fantastik, mm. sepse tenisi luhet me peshën e trupit dhe realisht është ai forehandi mm -hmm. që mhm. është goditja këtu, është tamam goditja e boksit që do mbështetje. Me çfarë do mbështetje trupore që të vi krahu pastaj nga filozofia ime e tenisit dhe në akademinë time është që tenisi është si jeta dhe anasjelltas dhe kjo është shumë e vërtetë se për t'ia dalë në jetë duhet shumë punë përkushtim stërvitje dhe mbi të gjitha gjërat që të bëjnë që të bësh një goditje fituese është pozicionimi dhe ne e dimë shumë mirë që kur je i pozicionuar mm -hmm. në një pozicion Interesant, arrin dhe bën një goditje serioze, ndërkohë nëse ke bërë mbështetjen e duhur, atëherë pozicioni, mm -hmm. po themi ti je i pozicionuar në në në një pozicion shumë interesant, mm -hmm. nëse ke edhe mbështetjen e duhur, atëherë mund të bësh një super goditje. E njëjta gjë vlen dhe në tenis, e njëjta gjë vlen dhe në. Në qartë, në qartë. Pozicionimi parë duhet të lëvizim shumë për t'u pozicionuar, Pastaj duhet të gjejmë mbështetjen e duhur për të bërë të mundur. Puna me këmbët që e quani ju. Po. Unë eh, do ta mbyll duke duke kujtuar diçka që pashë tek ajo zyra jote tek eh, Petro Nini Luarasi dhe fushat e tenisit miq të dashur ku mund të gjeni Tirana Tennis Academy. Ëm ehm, ishte një poster i cili kishte një grafik të të zemrës, Ari e ke parasysh? Mm, Ata. Ehm, Dhe thoshte nëse jeta nuk ju ofron ulje dhe ngritje, mhm. atëherë i bie që keni vdekur. Ah, në fakt kjo të kam thënë jo pa qëllim, kjo është shumë interesante, ashtu sikur thashë që jeta e tenisi për mua janë dy linja që ecin paralelisht, edhe në një ndeshje tenisi është e pamundur që të mos kalosh nëpër këtë kurbën e ulje ngritjeve mm. dhe fitues në fund fare del ai që i koordinon më së miri këto momentet e ulje ngritjeve sepse mund të kesh momentin tënd që je lart dhe mund të mos marrësh më të mirën e këtij sepse rregulli kryesor i tenisit është aftësitë e tua teknike nuk do jenë kurrë superiore ndaj aftësive të tua koordinative. Mm -hmm. Mhm. Kështu që ka të bëjë me tempingun e me po, kohën. Po prandaj dhe nëse doni një shembull konkret, prandaj dhe ne në jetë pa dashur të bëhem çik cinik, shohim njerëz që i njohim shumë mirë dhe themi, "Ore si ka mundësi që ky arriti gjithë kaq lart, a kuptohet, nuk ka ndonjë aftësi kaq Ishte në kohën e duhur në vendin e duhur, ha? Përveç kësaj, është njeri që koordinon jashtë mase mirë aftësitë e tija, qofshin këto dhe jo shumë superiore ndaj të po. tjerëve. Kështu që është mm. koordinimi këtu dhe është gjithë rezultati. Falënderoj Ari Bakalli miq të dashur për të mësuar më shumë. Futuni në Instagram, fol shkoni në Facebook, quhet uh, Tirana Tennis Academy. E gjeni tek uh, Petro Nini Luarasi, nuk ka nevojë të shpjegoj ku është. Në edhe ka një portë të veçantë nga porta e shkollës, siç ju thamë, përgjatë murit të, uh, të gjimnazit të famshëm. Kemi një fituese. Kemi një fituese për mhm. anagramën. Mm -hmm. Faleminderit Ari. Është Luiza e para që më ka thënë polemikat. Luiza që i mbaron numri me 854 ka fituar një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Të lumtë Luiza me 854. Mhm. Mm të lumtë Luiza. A mund ta kem? A mund ta kesh patjetër. Ne jemi pak vonë sot miq të dashur, por uh, më mirë vonë sesa kurrë. Rrëku. Ë uh, kemi censurën për ditën e sotme. Të tilla pra. Po. Prej nënt luaneshash. Pip. Pasam. Kujdes. Ë prej nënt luaneshash me bigudina. po, se do të thosha një gjë. A, është me bigudina? Jo. Ja, pra se m'ngriu zemra thashë e gjeta. Kështu që, kështu që si janë këto luanesha është pyetja kam përshtypjen unë. Dëgjojmë dhe një herë. Tufa e Saros është gjuetare buajsh, e përbërë prej nënt luaneshash, Të tilla. 0-6-19-27-12-2 0-6-19-27-12-2 E nisim me një orë? E nisim ne me një orë? Mm -hmm. Patjetër që e nisim me një orë uh, Nga miqtë tanë tek Primi Watches Do t'i kujtojmë miq të dashur që Primi Watches ka një super dyqan Tek rruga Abdyl Frashëri këtu në kryeqytet pranë librit universitar si pikë referencë, ngjitur pothuajse me të, vetëm disa metra në atë në atë krah të rrugës. Edhe ka ora të të gjitha llojeve. Mm -hmm. Të të gjitha llojeve për të gjitha gustot, për të gjitha tipat e personave, për seriozët, për sportivët, për Nuk e di. Të gjitha. Tek Primi Watches, nëse ju duhet një orë e mirë për veten tuaj apo për një dhuratë, e doni që të keni edhe një larmi çmimesh, e stilesh për të zgjedhur. Provoni Primi Watches. Ata kanë mbështetur gjithë këto vjet me ora falas për ju si dhurata në klubin e mëngjesit. Edhe është për shkak se kanë një gamë shumë të madhe të inventarit edhe për zgjedhjes, kështu që. Faleminderit Primi Watches. Po shikoja dje një artikull të shkruar nga Zoti Ardian Vehbiu. Ëh, uh, tek peizazhe të fjalës, blogu peizazhe të fjalës që është peizazhe pikë com si adresë. E me sa duket zoti Vehbiu ka shkuar ka parë bunkartin, bunkart dyshin që po, pra, është këtu. Po, pra, e thamë dhe dje, këtu. Pra, po. Por nuk resht së habituri me anglishten që kanë përdorur këtu, nuk e di se si ia kanë bërë njeri. Tani kjo është tek njëshi apo tek dyshi? Tek dyshi. Tek dyshi. Tek dyshi sepse kanë dashur të japin shpjegime mbi mbi çfarë ka ndodhur dhe është bërë atje një lëmsh i qesharak fare po. Vazhdojmë me këtë. E ka njerëz që thonë që se e e kishin vendosur te Peshku pa ujë këtë, po. Mm. Ka dhe një debat pastaj që nis si gjithmonë. Si gjithmonë për Normal, kush e ka fajin. Si për... Po mua më duket se këtu nuk ka ndonjë debat. Se gjithmonë njerëzit thonë, "Ama se mbeti te anglishtja këtu ka." Po shiko, se ka një problem tjetër për shkak se nxjerrin problemin që pse s'merren me përmbajtjen, po merren me E pse duhet një problem t'i kundërvihet një tjetri? Pse s'mund të merremi dhe me atë dhe me atë? Sepse në fakt anglishtja këtu nuk është një një ku di unë një element estetik. Shka, nuk është janë vetëm dy njerëz që e dinë anglishten, edhe nuk janë për momentin këtu dhe ti dështove në këtë po, pjesë. Jo, janë të. Jo vetëm ajo. Ke dhe shumë studenta që mund të shkosh dhe të marrësh njërin prej tyre dhe do ishte anglishtja më Njeri, më e saktë. Opsionet do të jap unë disa opsione më të mira se studentët, po dëgjoj. Po, po, po marr një rast. Po, jo e di. Shkon në kishat protestante, ke ke pikërisht. Ke ke me mijëra. Ka shumë eh, opsione. Uh, Anglezë dhe amerikanë që jetojnë në Shqipëri, të cilët do ta bënin edhe falas, madje për qejf, një përkthim nga shqipja në anglisht, në mm -hmm. mënyrë që ajo të dilte në anglishten e gjuhës së nënës, sepse është e rëndësishme sepse njerëzit që vijnë ta vizitojnë atë, se aty nuk është shkruar në italisht, në frëngjisht, në të gjitha këto gjuhë gjermanisht, është në anglisht, anglishtja është vendosur tani më. Mm si gjuha e komunikimit ndërkombëtar. Po ai që vjen nga ana e anës, për shembull, vjen atje lexon atë, ajo është gibberish, nuk është anglisht. Kruan kokën, s'e kupton asgjë. Si syri ai ashtu ka dalë, domethënë, edhe edhe ajo anglishtja e çalë bëhet edhe objekt talljeje, bëhet edhe objekt fotografish, pastaj bëhet edhe objekt Kështu që kam përshtypjen që një opsion fal, një kritik falas u ka dhuruar. Nëse e marrin dhe e përmirësojnë atë anglishten, do të ishte do të ishte shumë mirë. Se në fund fare ajo nuk është e dikujt, është e gjithëve neve, edhe Bunkarti, sido që unë s'kam hyrë ndonjëherë, po dua të them që me taksat tona është bërë apo jo? Po, normal. Kemi paguar edhe ne, se i paguajmë muaj për muaj. Si të gjitha. Kështu që kur shkojnë atje të paktën të bëhet tamam, mos bëhet kështu. Na përqeshin bota. Edhe na marrin taksat edhe na qeshin bota, është është është e papranueshme. Kthehem pas pak. Tani është Era Istrefi. Bashkë me Felix Snow, kjo është Red Room në Club FM në 104. Ora është 8:43. Edhe në ekranin e Club TV-s, mirë. Tani do bëjmë disa gjëra Eri. Mhm. Mm së bashku. E para dua që t'ju ftoj gjithë në një quiz mikdashur akustik muzikor në bazuar në një grup legjendar, mm -hmm. siç janë The Beatles. Okej. Okay. E di që ka njerëz që për The Beatles kanë komente anësore, jo ishin kështu, jo ishin ashtu, The Beatles are The Beatles. Jo trafton vënë. Po, vare. Ni Beatlesat janë Beatlesat, Beatlesat mbeten Beatlesat. Nuk e ndryshon. Faleminderit shumë. Kështu që çfarë do të ndodhi? Mhm. Unë do të luaj mhm. vetëm notën e parë të një kënge. Dhe ne duhet të gjejmë titullin e këngës. Dhe ju duhet të më gjeni se nga cila këngë Është kjo nota e parë. Okej. Duam titullin e këngës. E dim që janë këngë të njohura të Beatlesave. Okej. Okej? Në rregull. Ja ku është nota e parë e këngës sonë të parë. Mjafton. Kjo ishte nota e parë e këngës së parë nga The Beatles, cila është kënga? Si titullohet kënga? Dëgjoni edhe një herë, kjo është pra nota e parë. 0-6-19-27-12-2 Edhe një herë të fundit herë për ju që i kishit veshët mbyllur është një notë, nota e parë e një kënge nga The Beatles, cila është kënga? Kaq kisha për momentin Tani do t'ia jap uh, fjalën Jerit, miq të dashur E cila do t'na çojë nga një paradhomë tjetër këtej në klubin e mëngjesit Jeri, ku na fut këtu? Ngrejmë perden? Se është bukur ato Opa, oke okay. oh, Jeri, ah, Jeri ku na paske sjellë Jeri, Blendi. Jeri se kë ka parë. Mhm. Mm dhe ne do t'ia gjejmë Jerit. Uh, le të nisë Lori meqë është më i vogli. Okej. Jepi Lori. Jepi Lori. Është burrë. Jo. Mos. Është një vajzë e re. Nga pamja duket e re. Është mbi 40. Kam përshtypjen se po, nuk e di me siguri, okay, por. Okej, pra në rreth asaj moshe. Besoj që po. Artiste. Jo, okay. Është politikane Jeri? Jo. Mos. Ë gazetare. Jo tamam do thosha, por okay. Gjysmë të saktë e quaj Lori. Gjysmë të saktë e quaj Lori, kujdes. Kujdes. Ka një portal të vetin. Sorry Lori. S'ka portal kjo çfarë? Nuk ka një portal. Atëherë i bie që të jetë kjo një moderatore. Bravo. Është bukuroshe. Unë do thosha që po. A dhe meqë ti më përmende nënën, është nënë? Po. është bërë nënë, por nuk ka shumë kohë që është bërë nënë. Po themi një dy vjet shumë. Bravo. Diçka e tillë, po. I fillon, jo një sekondë, pse do ta shtrydhim. Ë ka një emision të vetin të përditshëm. Po. I cili është një emision pas diteje. Po. Në një në një televizion kombëtar. E saktë. Tani pyetja është cila nga këto të dyja pra. është? Por ti the një gjë. Ah. Hmm. Sepse po të kishe qenë ajo tjetra, ajo ndej nga, ha? Do kishe thënë gazetare ti. Mhm. Mm po ti nuk the gazetare, the jo, më shumë kështu. Po ai gjysmë të saj. Po gjysmë gazetare, kështu që i bie të jetë t'i fillojë emrin me R. Bravo. Edhe ë uh, mbiemri me M. Bravo, bravo. Rëmë. Mm -hmm. S'mund të ishe Jonida, pra se Jonida ja. vjen nga gazetaria. Mm -hmm. Edhe dhe afrohet tek showbizi pak me me emision. Okej, okay, faleminderit. Rosheri, mirë, uh, çuna më vjen keq, e fitova unë këtë. Po ju mund të fitoni këngën e Beatlesave. Unë mendoj që e kam gjetur. Edhe unë Beatles. Po ti mendon që e ke gjetur. Një sekondë, një sekondë, një sekondë. Ah, oh, tani ah, paskemi, paskemi. Jo, jo, jo, kemi kohë. Mbaj, mbaj një sekondë, mbaj. Mbaj. Është sfidë e hapur kjo. Mbaj Kronos, mbaj se e kontrollojmë vet. Atëherë, ti mendon që e di se cili është titulli i këngës, po? po. Kjo është nota e parë. Altin. Ta ta them. Një sekond. Lori? Ta them. Jeni të dy gati, po? Mund ta thoni të dy. Me 1 2 3 që shikojmë, shikojmë nëse do ta thoni të njëjtën gjë. 1 2 3. Hard Day's Night. Edhe Lori. Imagine. Kemi mbërritur në pjesën e tretë të klubit të mëngjesit, Atëherë, ndërkohë jeri. më lejo të jap dy fitues. Rudina Patjetër. Magjistari ka thënë e para Ogerta, i mbaron numri me 428, ka fituar dy bileta për në Cineplex. Ndërkohë në lidhje me kuicin nga Beatlesat, i pari fare nuk ka shkruar emër, i mbaron numri me 775. Kështu që i kërkojmë të na shkruajë emrin. Po, na shkruajë Gjithsesi emrin. ka fituar dy bileta, Dy bileta për në Cineplex ka qenë i vetmi që ka arritur bashkë me Altinin. E vërtet. Të zbulojë se në kuicin tonë me notën e parë të një kënge nga Beatlesat, Kënga e parë ishte A Hard Day's Night. Mhm. Altini e gjeti këtu në studio dhe 775-a e gjeti atje ku ishte. Kështu që bravo të dyve. Në të njëjtën kohë le të themi. E keni gjetur tani kam një tjetër uh, këngë Altin? Jep. Ose më saktë, unë kam vetëm një notë, vetëm një notë, është shumë e shkurtër, është nga një këngë e Beatlesave. Okej. Ju duhet të më thoni se nga cila këngë, kujdes se kalon shumë shpejt. Cila është kënga? Është një këngë shumë e njohur nga The Beatles. Mhm. Mm Vetëm një notë keni për ta zbuluar 069 20 70 222 069 20 70 ja dhe një herë hera e fundit që e luaj. Kjo ishte nota e parë dhe? Mhm. Mm Okej. Okay. Okej. Okay. Dëgjojmë edhe censurën e Altinit, se nuk ka asnjë përgjigje të saktë. Me luaneshat. Me luaneshat. Mm. Tufa e Saros është gjuetare buajsh, E përbërë prej nëntë luaneshash grabitqare, më kanë thënë, jo, të uritura, jo, fitimtare jo, jo. Muskuloze Jo Bukuroshe Jo Lën, nëntë luanesha Trimëresha Jo hmm, Jeri Mund t'kenë qenë Se janë ato? Jo Janë ato po, trimën E si shpërthosha altin? pak më parë. Ë uh, The Weeknd. Ka një këngë të re. Dhe që është Reminder. Që ne nuk e luajmë akoma këtu në klubin e mëngjesit. Po kjo do të ndryshojë tani. Është shumë e bukur, me thënë drejtën, është në stilin e The Weeknd. Mua më pëlqeu. Ka një Si thua sh kam dëgjuar dhe un në fakt po Po këta kanë edhe një këngë është shumë interesant. Lana Del Rey, jo, që është Last shumë e bukur. Po mm -hmm. atë do ta luajmë. Mos keni merak, të gjitha do i luajmë këtu në klubin e mëngjesit. Ne jemi klub muzikor, më thashë. Kjo është e fundit nga The Weeknd, quhet Reminder.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 Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur në Club FM në 104 çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Tani ora është 9 e pothuajse 17 minuta dhe ne kemi kënaqësinë të mirëpresim këtu në studio edhe zonjën Lavdie Ruci, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Po, kemi folur pak për shkollën sot, uh, shkollat tona të vjetra etj etj etj, po uh, ju vini nga Instituti Shqiptar për Çështje Publike dhe projekti që ju organizoni prej disa kohësh tanimë quhet Shkolla Qendër Komunitare. Janë disa aktivitete të cilat E dimë ka pasur një një një thirrje prej disa vjetësh tani që ta kthejmë shkollën në një qendër komunitare, ta përdorim atë edhe mbasditeve për komunitetin që jeton rrotull saj. Ë uh, dhe aktiviteti i fundit ishte në Shkodër. Do të më tregoni pak si shkoi? Patjetër. Ë uh, ju thatë që kjo nismë ka disa vite që është zhvilluar dhe ne prej Dy vjetësh po e zhvillojmë në pesë shkolla të vendit, Shkodër, Peshkopi, Tiranë, te Çajupi, në Vlorë dhe në Korçë. Herën e fundit folëm për shkollën që ishte në Korçë. Në Korçë u bë një ditë e hapur aty shumë e bukur. Secila shkollë ka specifikën e vet dhe synon të zhvillohet dhe të hapet për komunitetin në një drejtim të caktuar. Për shembull, Vlora ka ICT-n, Shkodra ka gjithë përfshirjen dhe po ndalem ke Shkodra, mm -hmm. meqë para dy ditë zhvilluam një ditë të hapur aty. Synimi është që gjithë komuniteti përreth shkollës, prindërit, pra nxënësit sigurisht, mësues dhe drejtues të qytetit, morën pjesë në këtë ditë të hapur, thanë mendimet e tyre, por ajo që ishte e veçantë dhe mua më bëri shumë përshtypje nxënësit vetë ishin shumë pjesëmarrës, Dhe si thuash ishin ata që përcollën idetë, mesazhet gjatë gjithë kësaj dite okay, të hapur. Okej, bëhet fjalë për shkollën 28 nëntori në, në Shkodër. Tani, ëm um, Që do të thotë se në këtë ditë të hapur ju diskutuat mbi mënyrat se si shkolla mund të funksiononte si një qendër komunitare. Dhe nga komuniteti e nxënësit vetë vinin ide. Çfarë çfarë ishin ide të mira që ju bënë përshtypje? Prej dy vjetësh duke punuar në këtë shkollë, ne kemi nxitur krijimin e klubeve të ndryshme të të rinjve. Një ndër to ishte klubi për të drejtat e njeriut, një tjetër për integritetin dhe luftën kundër antikorrupsionit. Gjithnjë në shkolla kanë ekzistuar rrethet letrare, tashmë i kthyer në një klub të letrarëve të rinj të shkollës dhe një rreth tjetër apo klub, këta i quajtën të gjitha mm. klube, ishte klubi i nxënësve të dhënë pas teknologjisë së informacionit. Pra, klubi i teknologjisë, klubi antikorrupsionit, i të drejtave të njeriut, edhe letrar. Pa. Po. Dhe po këto klube përcollën, transmetuan në ditën e hapur secili në një mjedis të vet, ë mendimet e tyre, projektet mm -hmm. që kishin zhvilluar. Për shembull, mua më duk shumë interesante, sigurisht e kemi ndjekur në këto dy vite në Shkodër, atë që kanë bërë të rinjtë e shkollës me nxënësit e shkollave nëntëvjeçare. Pra kanë për, në klubi i të rinjve për të drejtat e njeriut dhe antikorrupsionit, të dy bashkë kanë zhvilluar ë trajnime le të themi me nxënësit e këtyre shkollave pra, për të nxënësit më të rritur me nxënësit më të rritur pra është një lloj mentorimi apo mbështetje e më të rriturve ndaj tyre një gjë shumë e mirë këta nesër do të vijnë në shkollat e mesme dhe janë më të ndërgjegjësuar qëllimi i gjithë kësaj është që nxënësit të rinjtë pra se tashmë në shkollat e mesme janë të rinj të pjekur të formuar për të qenë pjesëmarrës në problemet e komunitetit dhe arsyeja që Ne synojmë dhe punojmë për të arritur këtë shkollën si qendër komunitare është pikërisht kjo, që dhe komuniteti të marrë pjesë në aktivitetet e tyre. Dhe ai aktivitet që ju thashë i nxënësve të shkollës 28 nëntori, ishte kurorëzuar mbas trajnimeve që bënë me nxënësit, po e them si përvojë që ata e shpalosën në aktivitetin që bënë në ditën e hapur. Ato kishin konkluduar në një marshim në rrugët e qytetit duke demonstruar kundër kundër korrupsionit dhe të mbrojmë të drejtat e njeriut si një e drejtë themelore për çdo okay, qytetar. Pra, bashkë me ta ishin dhe nxënësit e shkollave nëntëvjeçare. E njëjta gjë dhe shumë interesante ishte, shumë interesant ishte prezantimi që u bë në sallën e nxënësve që të dhënë pas teknologjisë së informacionit. Ata vetë kishin bërë programe të vogla dhe madje dhe faqen web të shkollës, gjer tani i mbështetëm ne si projekt dhe thanë tani ne duam të na mbështesni. Nuk thashë në fillim që ky projekt është mbështetur financiarisht nga programi JADSA dhe zhvillohet, kuptohet në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve, që është partneri kryesor, por ne kemi qenë si të thuash mediatorët, lëvizësit në këto veprimtari. Dhe ishte mirë që nxënësit e ngritën këtë aty. Para se të bëheshin aktivitetet e nxënësve, duhet thënë u bë një konferencë prezantuese në një ambient shumë interesant që do të doja ta thoshja në muzeun e shkollës, Shkolla njëzet e tetë Nëntori është një shkollë e vjetër që nga viti një mijë e nëntëqind e njëzet e dy, pra nëntëdhjetë e pesë vjeçare, ndër më të vjetrat në vend, si shkollë e mesme. Me një përvojë të pasur dhe muzeu ishte shumë i pasur dhe shikoja aty që ata kishin albumet, thëniet, fletore, ditare të nxënësve të hershëm që para luftës së dytë botërore, domethënë ishte diçka shumë e mirë dhe nxënësit aty edukohen. Kuptohet si gjithë konferencat u bë me prezantimet, koordinatorja e projektit, Me shumë energji që kish punuar gjatë dy vjetëve prezantoi programin, prezantoi folësit, morën pjesë, kuptohet fjalën e hapjes e mbajti drejtoresha Albana Bushati, mori pjesë kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi. Voltana Ademi. Po shumë do të ishte një aktivitet nga prefekturë dhe përfaqësues nga prefektura dhe drejtoria arsimore. Super. Ëm më pëlqen dhe ju keni të tjera aktivitete, ky është një cikël që vazhdon, por që synon t'i hapë shkollat mbasditeve, paraditeve, t'i kthejë në qendra komunitare, jo vetëm jo vetëm godina për zhvillim mësimi, po godina ku ku ka jetë, pra ku ka jetë komunitare dhe ndërthurje të gjithë këtyre aktiviteteve shumë të mira. Unë të falënderoj për punën dhe dua që t'ju mirëpres herës tjetër në një tjetër aktivitet në uh, shkollat si qendra komunitare dhe suksese. Faleminderit. Zonja dhe zotërinj ishte Lavdie Ruci nga Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Uthulla ka përdorim të gjerë në jetën e përditshme dhe sidomos në estetikë. Ja cilat janë pesë arsyet përse duhet larë fytyra me uthull molle. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në reduktimin e pikave të moshës. Kur ju lani fytyrën çdo ditë me uthull molle, do të vini re një ndryshim thelbësor në pikat e moshës. Uthulla e mollës përmban acide hidrokside alfa që heq lëkurën e vdekur dhe nxjerr në pah lëkurën e shëndetshme dhe të gjallë. Përveç larjes me ujë dhe uthull molle, përdorni pak pambuk dhe hidhni prapë uthull dhe aplikojeni drejtpërsëdrejti në pikat e moshës. Prisni rreth 30 minuta dhe lajeni fytyrën tuaj me ujë të freskët. Bëjeni këtë 2 herë në ditë për 6 javë dhe do të shihni rezultatet. Uthulla e mollës lufton aknet dhe pikat e zeza në fytyrë. Acidi malik e bën uthullën e mollës një substancë të fuqishme antibakteriale, antifungale dhe antivirale, Të aftë për të larguar bakteret dhe pikat e zeza nga fytyra. Uthulla e mollës balancon lëkurën tuaj. Nëse hiqni vajin nga lëkura, uthulla e mollës gjithashtu ndihmon në balancimin e pH-it duke balancuar prodhimin e sebumit. Shplajeni fytyrën tuaj çdo ditë me uthull molle nëse dëshironi balancim të lëkurës tuaj. Uthulla e mollës lufton rrudhat. Larja e fytyrës me uthull molle mund të ndihmojë në minimizimin e shfaqjes së linjave të imta dhe rrudhave. Ju mund të përdorni pambuk ose pëlhurë pambuku me uthull molle dhe ta aplikoni atë në lëkurën tuaj. Pasi ta bëni këtë, shplajeni fytyrën me ujë të ngrohtë. Uthulla e mollës largon toksinat nga fytyra juaj. Përdorimi i rregullt i uthullës së mollës do të ndihmojë në nxjerrjen e toksinave nga lëkura, duke lënë një shkëlqim të freskët dhe të pastër. Ora është tani 9:32 minuta. Mirëmëngjes që të gjithë. Mirë se keni ardhur në program miq të dashur. Oj oj oj oj oj ditë e re është data 24. Oj oj oj. E mirë kur ndrin dielli tani Olta pak më herët na premtoi se do të ketë reshje gjatë ditës mhm. sotme të paktën 55% ishin shanse sipas saj, ajo është matematikania apo matematicienja, do ta them në këtë rast dhe Dhe ka premtuar shi. Kështu që nëse bie shi më vonë, dini që e keni nga Olta. Ta dini që po, Olta ju ka Ua ka sjellë. Mm, mm, mm, Ndërkohë kam një fitues për të dhënë, është Erioni, i pari që ka thënë kënga e ditës kur Altini e ka transmetuar, i mbaron numri me 573. Erioni fiton një shportë me dhurata nga Electronic Line. Ndërkohë ka mesazhe të tjera për censurën, por ende një përgjigje të saktë më kanë thënë heroike. Nëntë mm. luanesha dhe një luan. Nëntë luanesha dhe një luan. Po. Të uritura heroike gjithashtu, por asnjë jo, prej tyre. Jo, jo, është një përshkrim pra. Me sa kuptoj unë që u është bërë luaneshave mm -hmm. i kanë mhm. përshkruar si të tilla. E vërtetë. Le të dëgjojmë dhe pastaj le të provojmë ta zbulojmë se si i kanë përshkruar. Tufa e Tsaros është gjuetare buajsh, oh! e përbërë prej nëntë luaneshash, Mirë, mirë. Dhe këngën e dytë të Beatlesave nuk e kanë gjetur. Nuk e gjejnë akoma. Jo. Akoma nuk e kanë gjetur, por mirë, do ta gjejnë një ditë apo një tjetër. Ej, kjo është nota e parë e një kënge shumë të njohur nga The Beatles, çfarë nuk na kanë thënë. Mm. I kanë marrë të gjitha me Yesterday, me Michelle. Tomorrow, me Michelle, po. Mm. Dhe nuk është e saktë. Jo, nuk është loja që t'ia fusni kot, domethënë edhe do dalë se njëra do jetë normalisht. Puna është ta dish se cila është. Edhe ashtu ta gjesh. Deri tani askush s'e ka gjetur. Mhm. Mm po, unë do t'ju transmetoj edhe një herë notën e parë të një kënge nga The Beatles, ju lutem, cila është? Jo kjo, kjo. E dëgjove? Mhm. Mm e vogël i apo jo? Edhe unë ngatërrova, mendova se ishte Michelle. Jo, jo, jo. Si për me gisht përlart, domethënë edhe një zgjerim kështu. Si A, zgjerim. Nuk është brima në ozon, jo. Jo brima në ozon. Jo, ka të drejtë ajo, po nejse. Tani kush uh, ndihmohet nga lëvizja e duarve të Orgesës, le të ndihmohet. Po po hapte duart edhe po shënonte drejt qiellit, kështu, me gisht. Mmm, çfarë okay. mund të jetë? 069 20 70 222 Një notë pra, miq të dashur Kjo notë e para nga një këngë nga The Beatles Cila është kënga? Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit tani 9:35 minuta. Imagine Dragons do të këndojnë këngën Roots. Në Club FM në 104. Ora është 9:36. Kaq. Tinum. Po si vazhdon? Tinum. Ja ku e këndon uh, këtë këngë Altin. Dikush tjetër një, një cover, dëgjoje kur fillon një cover. E kanë ndryshuar pak, po, po. cover. Tinum. Po ajo është prap si no. Mm. Oh yeah. E mrekullueshme kënga Across the Universe yes. Dhe është Stefania e para 113 mbaron numri fiton 2 bileta për në Cineplex Fiona Apple një gjithashur në këta Siç po flisja me Altinin Këngëtarja e mrekullueshme e humbur në vitet nëntëdhjetë Nuk e dimë ça i ngjau kësaj vajze po S'u mor vesh Ne mezi prisnim të dëgjonim më shumë nga Fiona Apple dhe nuk erdhi kurrë Gjithsesi, a, faleminderit Do të vazhdojmë me një tjetër këngë nga The Beatles. Dua t'ju mbaj pak të interesuar me këtë. Mhm. Mm si ishte emri i fituesit të fundit? Stefania. Stefania, bashkë me Stefanian edhe të tjerë e kanë gjetur. Bravo Stefania dhe gocat e çunat e tjerë. Po luajmë këtë lojë miq të dashur këngë nga The Beatles. Ë uh, Do bëj një të lehtë. Do bëj një të lehtë. Mund të bëj një të lehtë? Po. Mm -hmm. Okej, okay, dhe i kaloj distancat se janë çikë vështira. Mm. Dhe do shkoj këtu, ku sipas grafikës që kam, duhet më japin notën e parë të po. kësaj kënge. Okej. Okay. Atëherë. Kjo është këngë shumë e njohur, prandaj po them. Le të shohim nëse e gjeni notën e parë këtu. Op. Iku? Çfarë ndodhi? Më duket se kemi një problem teknik na thonë nga regjia, por Jo, jo, jo, jo mos ish, mos ish se këtu është prit. Okej, okay, linja u kthye. Mirë, më fal, se po dëgjonim Fiona Apple-in që këtu dhe dhe? Hop. Ha, pra. Ah. Ajo ishte. E dëgjuat? Erdhe shumë furishëm. Mm. Le të shohim nëse e gjeni 069 20 70 22 edhe një herë Tonem Tani pak më ndryshe mm. Edhe një herë tjetër e fundit herë Okej. Okay. Ma gjeni çfarë është tonem? 0692070222 0692070222. Është fiks 9:45. Na bëjnë me shenjë që duhet të largohemi sepse ka një blok publiciteti. Po nëse ne këngë bëjmë kështu. Jemi ndoshta ndër popujt kur uh, kur shkon në Valbonë nga tragetet që janë atje në Koman. Mm. Po edhe tragetet tani kanë DJ-n e vet, e ke parasysh DJ-n e vet. Ai që jep, atë që shtyp ata. Preferenca e po. personit që e ka. Vën muzikë edhe Pati një moment për shembull që ishte një këngë për Sali Berishën nga këto me një çifteli O, Sali Berisha Ka një për Edi Ramën uh -huh. E ke parasysh, ka një për Ilir Metën po, Ka një, normal. dhe mendoja Jemi një popull, nuk, nuk di Për shembull që di Kështu këngësh që ua bëjnë? Ndoshta, po, ndoshta po. bëjnë. Bëri një uh, Silvio Berlusconi, po ai e bëri vetë për fushatën, Meno male che Silvio c'è. Mm. Në ato plus që Silvio Berlusconi është karikaturë, jo personazh i vërtetë. Uh, kurse populli ynë i këndon udhëheqësve. Po, po, domethënë u, u i bën udhëheqësit baballarë. Ka ngelur kjo po. Jo si njerëz që kanë traditën e tyre. Po, që nga sigurisht. Nga Gjergj Elez Alia. Tamam. Kështu që u kënaqa, e kam dëgjuar atë këngën e Saliut, Saliu ka disa, ka disa. Po, ka qenë shumë shumë kohë. Ka ato të para, Saliu i parë. Që ishte po, antikomunist. Po. Ka pastaj Saliun e dytë që është më tepër kështu për rrugën e kombit e për këto veprat e mëdha që bëri, e ke parasysh? Kështu edhe pastaj mund të ketë të tjera edhe, po ato do vinë më vonë. Ato do jenë përjetësueset që i kemi të gjithë, apo jo? Për jetën e fundit, po. Je te fundi Je te fundi Edhe kënga me që ra fjala Dhe që e këtë notë, Altin hmm. Iku, kaloj Se s'e di tani se ku është time code Pse s'e dëgjojnë këtë? Si ka mundësi? Që mos ta dëgjojnë Unë e dëgjova 2 3 herë e kam bërë dhe gati Megjithatë nuk e kanë gjetur mm -mm. Më kanë thënë Don't let me down Hey Jude, let it be E shumë e shumë tjera, por jo Vër një këngë tjetër një Ja më unë e dëgjoj pa Dëgjohet, dëgjohet po shumë po. ulët Si ka mundësi? Po s'është e ulët? Luaneshat qimendritura? Më kanë thënë luaneshat motra altin. Jo. Të egra. Jo. Asnjëra prej tyre pa. Mirë. Ikim pra. Je, je, je, mos e vër atë këngë këtu dhe, me gjithë atë këngën okay. ishin, qekë të këngën ishin. Ah, unë jam dakord me ty. Ashtu. Vëm një këngë për shefin tonë? Se na uh, mund të vendosim këtë të fundit uh, Lana Del Rey dhe The Weeknd. Po tjetër. Okej. Okay. Çfarë duam neve? si quhet? Last, for Life, po? Po. Okej, Lana Del Rey dhe The Weeknd tani miq të dashur kjo kënga e tyre më e fundit quhet Last for Life. Në Club FM 104 ne luajmë këngët që duam. Ja ku është Lana.